Aste batez, mundu guziko jende hainitz ikusi dugu baigurin iraganden udako unibertsitatean, emazteak eta justizia transizionala lemapean. Ikasle, erakasle, abokat, juge, nazio batuetako arduradun edo estatuetarik kanpoko organismoetako ordezkariak. Udako unibertsitate horren beste berezitasuna zen filma festivala bazela agatskuziez, munduan diren konfliktu ezberdinen ezagutzeko parada eman daukuna joan da Bosnia, Kurdistan, eskualeriko adibideak zehaztuak izan dira, aldi oroz emazten implikazio edo emazteak zer maneretan unkituak ziren konflikto horretan erakutsia zelarik. Adibidez, ostirala erratxean, kompaineraz, Espainiako gerla denboran emazteek nola engaiatu diren eta zer pairatu duten ere erakutsia baitzaukun, Filma egileak Jean Ortiz unibertsitateko erakaslea zergatik filma Pourquoi maintenant euh, Pour dénoncer qu'en fait en Espagne il n'y a pas eu de véritable rupture avec le franquisme, que les valeurs franquistes sont encore euh, enquistées, le franquisme sociologique dans certains secteurs de la société, que sur les droits des femmes on a reculé. Je crois que les femmes avaient davantage de droits avec la constitution de, de 1931 qu'aujourd'hui. Azken egunean, debate bat ere izan da, boste mazten artian eta huriek berezikiago Kongo, Algeria, Palestina edo eskoleriko egoera aztertzen zuten. Hortan parte hartu du, Christian Etxaluzek arekin ere sorastatu gira. Abai, ez da bai beti <laughs> interesanta da. Eh, jakiteko ze den eh, beste aldetan, uh, relativizatzeko, right. Bai. <laughs> ikusteko guriak baduela bere garrantzia, baina munduan zehar badiela beste, beste gauza batzuk biziki gogorrak eta horien al, alde ere badira jende batzuk bojokatzen direnak, eta ez gira, ez gira xori bereziak eh, bojokalaria girelarik, eta, eta e, eh, ez da baidatze horrek, eh, ere, bon, beti e, zautzentuk jende batzuk, baina ez, egan erran nahi, nik ez diat biziki sinesten horiek lagunduko gaituela eh, eh, benetan. Horre ipatzen duzu, arte mailan, nari diren eh, jendeak eta zerbait ekartzen dutela, konkretuki hemen eskualeriko konfliktuaren mhm. atera Ba, uste dut, ekarriko dutela guk ja irabazia izanen dugula, lik. Mhm. <laughs> ez dut uste biziki eh, lagunduko dutela uh, uh, zen eta uh, internazionala hori aipatzen dugularik, zer dira nazioneak pentsatzen dutenak ja instalatuak, Frantzia, Espainia eta horiek, eta odian, internazionalismoa, uh, internazionalismo mota horrek poderearena, ez da gure alde. Mhm. Gure alde den internazionalismoa da poderearen kontra ibiltzen dena. Eta estatu eta ikanpo. Hor, haipatu dituzunak, bai. ONG eta hori guziak, bai, bai. hemen bai. presen direnak. Bai, bai, bai, bai, hori, hemen presen direnak, ez, ez eh, jende handiak. Jende hainitz, beraz, ibilida, bai eh, Udako Universitatean baita ere agatzeko filma hurien eta ondotik izan diren debateetan, bilan baiko ga, egin dauku, antolatzailetan zen, argitxu etxandik. Biziki haste mm, ona, pasatu dugu, hainitz ikasi dugu, eta jende ezberdina zen, uh, anitz herrialdetatik uh, eh, ama eh, estatuetatik, eta orduan uh, ikuspegi ezberdinak, uh, Afrikaktik, Afrikatik baziren hainitz, Kanadiatik, Kolombiatik, eta beste batzu Europatik. Hala, biziki interesgarra eta eh, hainitza, biztan dena, estudiotan, kolokiotan parte hartu duten entzat, baina nire, reiten nuen bezala, kanpotik, arratxetan, etorri diren entzat. Bai, trukak eta bat izan da, eh, emengo jendearekin, eta azkenean, arratxetan, eh, gehiago emengo jendeak ziren etortzen, eta helburua antolatzailean, helburua da ere demokratizatzea jakintza hori. Ondan bai, e, pixkate etxia zen egunean zer, gehiago ikaslei egeser bat bazen, baina atxetan helburua zen partekatzea beste jende guziekin. Eta ere izan da? Bai, uste, uste dugu baiat. Eh. Jean-Pierre Macias, Bayonako Universitateko erakaslea, zuzenbide erakaslea zen äh, arduradun nagusia, eta unek marratu dauku ere egun hauen garantzia. Ba, ça permet d'ailleurs, euh, d'abord, un, de faire venir le monde... Euh, à Baïgouri. On a vu des gens de toutes les nationalités venir et parler de leurs problèmes. Euh, ça a permis aux Baïgoriards de rencontrer les gens, ça a permis à la cause basque d'être mieux comprise, d'être entendue. Euh, ça a été un bon moment d'éducation populaire dans le vrai sens du terme et c'est très très satisfaisant. Baigorin iraganden udako unibertsitate bezalakoan antolatzia ere deitu dira munduko toki ezberdinetan egina izan dute jada Nikolako bat Erdi Afrikan eta eginen dute ere Malin, Burundin, Kurdistanen eta behar bada Ruandan. Eta ratxetan den filma festivalari jean Et puis on espère euh, continuer, développer ce festival de cinéma, euh, que Baigouré rencontre le monde. Il y a quelques idées de, de nouvelles initiatives. Donc voilà, ça aura beaucoup de suite.